Sura 114 An-Nas Ljudi Mek Šest ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Kul a'udu bi rabbin nas Reci Tražim zaštitu gospodara ljudi ملك الناس vladara ljudi, إله الناس Boga ljudi, من شر الوسواس الخناس od zla šeitana napasnika, الذي يوسوس في صدور الناس koji zle misli unosi u srca ljudi, من الجنة والناس Od džina i od ljudi.